Oče náš i žije se na nebesi, do světice i jméno Tvoje, da príde cárstvo Tvoje, da bude najskôr začneme vnútorne prosiť. Nemusí to byť hneď náboženská modlitba. Sprvu je to skôr želanie, neskôr môže prejsť aj do predstav a myšlienok. Dôležité ale nakoniec je, aké sme si utvorili doterajšie poznanie. Ak sme svojim poznaním prenikli cez vonkajší svet až k náboženským predstavám, nakoniec v nás skrsnú náboženské prozby. Náboženstvo nám môže dať príklady. Jedným z takýchto veľkolepých príkladov je kresťanská modlitba Očenáš. A práve o nej si dnes budeme už po štvrtýkrát hovoriť v relácii Rádia Slobodný vysielač v cykle relácií o sviatkoch moderne. Konkrétne v rozhovore evangelického farára Michala Zajdena, ktorého tu vítam. Ahoj Michal. Zdravím Petra, zdravím aj poslucháčov, prajem pekný večer. A psychologa Petra Marmana, som aj maličkosti. Do Banskej Bystrice pozdravujem Borisa Korolnýho, neviditeľného, ktorý nám robí technickú podporu. A ešte pre poslucháčov, ktorí nás počúvajú práve v tomto momente e, naživo, e, dodám, že otázky môžu posielať na adresu studiozavináč.sk slobodnyvysielac.sk Takže po štvrtýkrát, e, Michal, sa tu takto stretáme. Doteraz sme prešli úctyhodnú polovicu očenáša. <laughs> E, tak e, to slovo úctyhody je, je zaujímavé, <laughs> pretože na jednej strane áno, ale na druhej strane, vieš, keď sme začínali, sme si mysleli, že to tak nejako uh, prejdeme e, v jednej, maximálne v dvoch reláciách, celý očenáš, ale ukazuje sa, že táto Ježišova modlitba vôbec není až taká jednoduchá, e, že to bohatstvo myšlienok a, a hĺbku, ktorú ona ponúka, samozrejme je neuveriteľne obrovská a veľká a je jedno, či to niekto vníma e, nábožensky, či to vníma povedzme tak ortodoxne kresťanský, alebo či to vníma naozaj, naozaj možno sekulárne, ale ak sa nad tým človek zamyslí, tak to, čo Ježiš ponúkol učeníkom, tak eh, je eh, poklad nad všetky poklady, asi ako objavujeme. No, rozhodne eh, o tom svedčí 2000 rokov, ktoré táto modlitba prežila Takže e, má svoju trvácnosť v čase a zdá sa, že aj dnes má svoju platnosť. Hoci teda súčasná doba konzumu a, e, a takého, povedal by som, protichodného životného postoja k náboženstvu e, jej moc nepraje. Minulé sme si prešli e, dva také verše, ako to ja volám, priť kráľovstvo tvoje a buď vôľa tvoja, to nám vystačilo na celú, na celú reláciu. E, v relácii predtým samozrejme sme si prešli tie prvé dva očenáš, ktorý si na nebesiach posvedca meno tvoje. No a dnes to vyzerá, že sa budeme teda venovať e, druhej polovici očenáša, prejdeme tam za tie magické slovička ako v nebi, tak i na zemi a zdá sa, že prejdeme k takým pozemským prozbám vyslovene. Že sú Uvidíme. sú to Uvidíme. verše, ktoré nás čakajú. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, ktorý vyzerá tak najviac obyčajne a dokonca sa tam používa slovo chlieb, ktoré je mm, také jediné hmotné, by som to nazval, eh, v celej modlitbe a možno dúfam, ak dodržíme štatistiku, tak e, aj odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom. E, v každom prípade aj my si hovoríme o tom, e, aj si tak, aj tak posluchačom ponúkame takú škálu, ako možno s očenášom pracovať. Hovoríme to vlastne už od prvej relácie, a tá, tá škála je taká, že kde je akoby to posledné svetelko, ako ešte možno chápať oče naša z toho pohľadu dnešného človeka, že ešte tam niečo trošku vyššie je, ale ako sa to medzičasom už osvedčilo. A na druhej strane sa snažíme odhaliť si, že kde by mohla byť tá plnosť, že kde môže byť to viac, ktoré môžeme prežívať pri modlitbe odčenáš, odčenáša. Takže skúsme teraz e, pohovoriť teda o, o tom, čo sa e, v v, ekumenickom preklade či už z, z, z Matúša alebo teraz neviem, že či je to presne aj, aj ver, verš Lukášu, si to presne nepamätám. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. E, vieš čo, dobre, Eh, môžeme, môžeme predskočiť, eh, ale preskakujeme. Neviem, či si uvedomuješ. No. Ako v nebi, tak i na zemi. No, však tak eh, ja, áno. Ja, ja som mal taký akože pocit ešte z minula, že ešte by sa dalo kadečo povedať ako kvôli priť vôľa Uvidíme, tvoja. uvidíme. Ale tak však poďme na to teda. E, pretože, pretože myslím na to, vieš, od nášho posledného stretnutia. E, musím povedať, že pre mňa ako možno evangelického farára, alebo vôbec duchovného farára, kniaza, to je jedno akejkoľvek církvy, eh, začať sa baviť o tej téme chlieb náš každodenný daj nám dnes by mohlo byť veľmi také, že vieš, tým pracujeme veľmi, veľmi intenzívne. Ale musím povedať, že žiada sa mi povedať a uvidím, čo z toho bude, pretože ty sa podľa mňa tejto témy možno chytíš, eh, ako v nebi, tak i na zemi. Ja som si ti, e, teda nie som ja taký e, dôsledný ako ty, ty si minule e, tak všetky tie texty k tomu príslušnému textu teda, alebo, alebo tomu veršu teda oče naša pohľadal, hlavne v Novej zmluve. Ale vieš, ja snažím sa okrem iného, teda aby som si zachoval aspoň trošku E, nejakú, nejakú schopnosť čítať a komunikovať v Nemčine, tak mám teda taký jeden nemecký preklad, ktorý teda si čítam e, vždy jednu kapitolu každý deň e, z Novej zmluvy po nemecky. A musím to čítať pomaly, vieš, pretože samozrejme tá moja Nemčina, to není moje materinská reč a neviem to čítať rýchlo, a aby som teda ten text naozaj tak nejako prežil, navnímal a pochopil, tak musím si to čítať pomalšie. A e, stál, a čítam si teda iba novú zmluvu, teda vždy v tej Nemčine. A je zaujímavé, zaujímavé, že koľkokrát a neustále sa to opakuje. Ja nemám to teda spočítané koľkokrát, ale je to veľakrát, sa vždy opakuje niečo také, že to, čo sa udialo na nebesiach, deje sa aj na zemi, e, že e, tak ako Boh stvoril nebesa, stvoril i zem, tak ako e, proste duch Boží vanie v nebesiach, vanie aj na zemi a tak ďalej a tak ďalej. Vieš, vieš že sa to neustále opakuje ako keby proste úplne s, s úplnou samozrejmosťou aj v evaneliách, aj v, teda v tých epištolách Eh, je to neustále tak, ako povedané, že, že je ten svet hore a je ten svet aj dole. Eh, vieme, o čom hovoríme, teda to je to myslenie samozrejme eh, tej antickej spoločnosti, tak dobre, keby ma niekto chytal za slovo, samozrejme vieme, že vesmír vyzerá inak, ako, ako ho chápali v antickej dobe, ale že je to proste, že, že proste je to nerozlučiteľný svet. A že aj v tom očenáši to je. Že buď yeah, yeah, voľa yeah. No. tvoja ako v nebi, tak i na zemi. A musím povedať, že vieš, mi o tom nebeskom živote, o tom nebeskom svete, o tom, o tom Himmel, uh, e, das Himmel, uh, e, veľa, veľa nevieme o tom, ne, o tom nebi, by, pretože nemáme to, ne, ne, nedokážeme a nemôžeme to ani navnímať týmito svojimi telesnými zmyslami, ale E, mne sa, mne sa, e, mne sa strašne ma to oslovilo. A ako keby e, mi čo si po, verím, že to je teda duch Boží, ktorý mi povedal, že môžeš sa tešiť. Môžeš sa tešiť, pretože častokrát je to povedané aj tak, vieš, Pavel to hovorí, myslím, no hlavne v 15. kapitole 1. listu Korinským, že teraz máme to pominuteľné telo, a dostaneme to nepominutelné to duchovné telo, a, a, ktoré je už pre nás pripravené. A tak sa na to teší. A že, a že ten svet, ktorý e, my, ja teda verím, že ho stvoril Boh, tento náš svet, tak o to dokonalejšie je ten svet v nebestia, ktorý je už pre nás pripravený. A že tou podmienkou, aby som tam bol, je, aby som prijal a pochopil, že tá Božia vôľa sa deje aj na nebi, aj na zemi. A čo je tá, čo je ten výsledok tej Božej vôle, ako sme to možno aj minule tak nejako sa snažili povedať, je, že Boh nás miluje a že nám chce dať to najlepšie. Tak sa na to teším, vieš? A tak sa mi to žiadalo povedať, že to vôbec <laughs> vôbec to není taká maličkosť. Že, ako na, že sa Božia vôľa ako na nebi, tak aj na zemi. Že je to úžasné, že je to prepojené, že je to nerozlučiteľné, spojené a tak vždy, keď e, prídem k tomu slovu Himmel, čo je teda nebo e, v Nemčine, a potom Erde, čo je zem, a že je to teda takto spojené. Dokonca častokrát je to ešte spojené s tým, že to, čo je pod, e, pod morom, teda alebo v mori, ale to už teda, to už by sme zachádzali niekde si ďalej, e, tak sa na to teším. A že to všetko je tu z Božej vôle, je tu všetko preto, že Boh nás má rád a že je to všetko preto, že, že to Boh dáva a nám to ponúka a že nás volá teda k sebe do toho nádherného, krásneho sveta. Otka. no, v tejto chvíli. A, veď, veď o tom to je vlastne, že to, ak sme hovorili o tej škále akoby proti póloch, tak eh, my dnes eh, žiaľ teda zažívame takúto dobu, eh, takú od, od, odboženú a teistickú. Vlastne. Sekularizo- sekularizovanú. No. A jednoducho to poznanie, ktoré dostávame prostredníctvom aktuálnej kultúry, v podstate tak ako by vytesnilo Boha a E, tým pádom je ten svet taký prázdny o, o, od Boha. My tak akoby vstúpneme potom na ten piedestál ako ľudia. E, neobyčajne to podporuje namyslenosť a píchu. A, ale, ale, ale, ale nakoniec zostaneme sami. Vieš, že je tu ten svet a mm. ten svet nám často dá pocítiť tú našu nedokonalosť, mm. hoci a teda my si stále myslíme, aký sme my úžasní a čo všetko dokážeme a neustále sa v tom utvrdzujeme, či už kolektívne alebo individuálne, ale ten svet nám to vracia a potom, a potom e, vlastne zistíme, že, že sme sami a a to nie len, že aj sami ako ľudstvo, a že pozrieme do vesmíru a tam je obrovský vesmír, ale že obrovský, ktorý presahuje našu predstavivosť. My sme tu takí tí malí na tej zemi, ale aj individuálne, že darmo nás tu je 8 miliard, ale sme čoraz osamelejší. Hmm. No a to je výsledok práve tohto, tohto odboštenia. A keď sa vydáme týmto smerom, no tak je to čoraz, čoraz také bezútešnejšie. A na druhej strane, keď sa človek vydá cestou viery, ale také tej živej viery, tak eh, vlastne ten svet sa začína plniť, že vidíš aj v tých ľuďoch zrazu Boha, vidíš v prírode Boha, vo vesmíre Boha. A nemusí to byť len taký abstraktný Boh, zvlášť keď sa to podporí aj poznaním, aj, aj prežívaním, aj, aj no, tvojou vôľou, tak on sa začne plniť a naozaj v tých záverečných štádiách vlastne nemáš nemáš nič, čo by si nevidel ako prejav e, Boha Otca nakoniec. Mm-hmm. Čiže to, to, a toto my si tak neuvedomujeme, lebo my sa niekde tak ocitneme zrazu na tej škále a dnes žiaľ teda k tomu, tomu skôr oveľa bližšie k tomu odmoštenému pólu. Takže e, potom nám to príde také vlastne čudné aj to, vieš, že, že nad že to, to nebo hore je hore a my sme tu dole, <clears throat> to kým to, to, to máš vlastne potom, to nebo je také vzdialené a také, že nevieš sa ho, nevieš tam ísť, nevieš dotknúť tak ďaleko, vysoko. Ale vlastne, keď, keď máš ten bo, bo, e, svet plný Boha, tak, tak aj to nebo akoby zíde a zrazu je tu všade. A, a je to tak, ako sme si hovorili aj s tým kráľovstvom, že zrazu, zrazu je tu aj tá vôľa zrazu pôsobí. To Božie kráľovstvo sa približuje k nám. Tak. Ako to Ježiš hlásal sa. No, a, a ja ten rozdielovník, e, ako v nebi, tak i na zemi, to vidíš aj z toho, že sme si to aj hovorili, že tá prvá časť je teda o Bohu a o tých prozbách, čo ty nazývaš, že tam je vždy to tvoje, majme meno tvoje, vriť kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja. Hej? A potom to je, to, to je ten akoby ten nebeský, že ako v nebi a tým, keď sa preklenieš k tomu, že tak i na zemi, tak začína tá časť o nás, o nás ľuďoch a začína tá časť v množnom čísle. Vieš, to, tá prvá časť je to tvoje, tvoji, a, ehm, a tá, tá, tá druhá, tá je tá je práve od u nás. Také tie pozemské, ľudské prosby človeka. Som to tak nazval. Hej, vieš, e, pamätám si, keď som mal 20 a plus, teda, tak e, čítal som nejakú štúdiu alebo esej nejakého psychologa a on tam hovorí, že človek po 60 začína si uvedomovať e, tú pominuteľnosť, konečnosť e, života a, a že začína teda e, dávať do poriadku, pokiaľ teda je, poviem normálny, neviem, či to je dobré slovo, proste svoj život, pretože začína tušiť aj ten neveriaci človek, že čo si predsa len by malo byť <laughs> ďalej, aj po tej telesnej smrti. A teraz, vieš, keď mám 60+, plus, samozrejme, tak si uvedomujem e, e, presne niečo také, čo ty hovoríš a poviem to teda takouto svojou rečou, možno, e, možno takouto svojou rečou kazateľa teda, že keď zažívam pekné veci a zažívam veľa pekných vecí na tomto svete, e, v každodennom živote, každý deň, Eh, tak sa teším, že už vidím to Božie kráľovstvo. A mne, ja, ja viem, že môžeme o tom sa baviť, ale mne to trošku teda, samozrejme, sa, je to rovnitko, že Božie kráľovstvo a nebo, teda mne to splýva. A teším sa teda do toho neba, že, vieš. A teším sa, že je to, že je to, že aj v tom písme je to spojené proste putom, ktoré sa nedá, ktoré je, sa nedá rozbiť, pretože je to od Boha že to nebo je tu. To nebo je tu. A ja myslím si, že v tých ďalších prozbách, ak pôjdeme ďalej, lebo nechcem teda, aby sme skončili tu na, pri tejto téme, ak sa dá, uh, že tam to pochopíme, že čo to znamená, že nebo je už tu medzi nami a že čo preto musíme my robiť teda. Alebo ako máme my žiť, aby to nebo bolo tu na tejto zemi, aby sme ho my už zažívali. To tie je také čarovné, to vidno aj, aj v psychológii. Vieš, ten, ten život on má takú postupnosť. Ako prídeš eh, v tom detstve nejako ťa, ťa utvorí kultúra a, a, a ľudia okolo teba. A keď prídeš teda do dospelosti, tak to sa spozná podľa toho, že prevezmeš sociálne záväzky, že už nie si len ty sám. Ešte povedzme, v tej puberte hľadaš takú tú, tú, tú identitu, že kto si, čo si, tak, tak ešte tak emocionálne. Ale ako náhle prekročíš prach dospelosti, tak, tak už, už si schopný prevziať sociálne záväzky. Potom vo výsledku to, čo, to ako sa tak prebudí v sebe, že to ja sa tak prebudí v tej duši, tak e, si začneš, e, e, si zožneš to poznanie, ktoré si dostávala spolu, tvoril čoraz viac, ako ide životom, až vlastne sa niekde tak spoznáš v tom svete. Buď sa teda spoznáš a máš aj nejakú úlohu, niečo, čo vieš, že, že na to si tu, alebo, alebo sa nespoznáš, môžeš to zmeškať, ale tak povedzme, že sa spoznáš. Potom príde ten čas, kedy to máš e, vlastne začať robiť, lebo to, že ešte vieš, čo na čo si to ešte neznamená, že si aj dokázal. A, a, ta, a tam sú ti také tie milníky potom, že, e, že, že to, čo robíš, že chceš postupne začať odovzdávať, sa tohle volá psychologicky generativita. A keď to tak akože postupne odovzdávaš, tak ťa to čoraz viac a viac naplňa a keď máš toto, akoby, toto naplnenie, to sociálne, tak, z, tak potom si v takom pokoji, a v také poko, v, že si pokojný a spokojný. Až e, potom tak po tej 60 začínaš tak postupne baliť kufre, to volám, že sa tak postupne začína z toho vonkajšieho života stiahovať a začneš tak rekapitulovať, aké to bolo už, vieš, že to musia tí mladí a, a, a v takom tom pokoji a spokoji odídeš, ak si teda vedel, na čo si tu a, a, a robil si to a odovzdal si to, tak to má taký prirodzený ráz. Vlastne tá smrť potom je oveľa taká prirodzenejšia a aj strach zo smrti e, je oveľa, oveľa samozrejme menší, ak, ak, ak vôbec. Vieš? Čiže mm. toto je ten život, tá životná línia, kde je niečo vyššie, čo je nad tebou a, a to, to, tam niekde začína ten svet plný Boha. Ne? A my dnes ideme takouto inou trajektóriou, cestou, že aj e, psychologicky sa nám tí mladí ľudia začínajú, si začínajú odkladať dospelosť. Vieš, ako, ako si užívajú a užívajú. Čiže sa to volá, že odložená dospelosť v psychológii. Potom, a to bolo badať E, ten nástup, ako skončil socializmus a prišla tá generácia už, ktorá bola v kapitalizme vychovávaná vyslovene v konzume, tak tam bol taký zlom, že zrazu bolo vidno, že tí mláďasi si odkladajú dospelosť. No a s odstupom ďalších, ja neviem, 15-20 rokov sa ti ukazuje, že aj tú generativitu, že tam nenastupuje. Mm-hmm. <laughs> A to nie je dobrý smer, lebo práve <clears throat> potom ti príde, ja neviem, kríza stredného veku, 40 45 plus minus. A, a, a vlastne príde ti takéto obdobie prázdnoty a s tým súvisiaceho aj strachu. A ty keď ideš tým životom, že máš plno toho, tých, tých zážitkov, tých náplňajúcich, ale nie takých tých slastných, kde si len užívaš, ale takých tých morálnych, tak a, <clears throat> vlastne potom, až, potom akoby ideš k tomu pólu, čo, čo Kristus, keď vstal mŕtvych, tak prvé, čo povedal, že pokoj vám. Hej, a, a v podstate da, a, a dýchal Ducha Svetého a dával pokoj okolo seba. Hmm. A keď, keď ale nemáš toto, tak, e, tak vlastne vo výsledku je ten, tá nepokoj, ten nespokojnosť, pocit premeškania života. A to, to sa vie u tých starých ľudí pred smrťou normálne akoby aj namerať, že, že, že tam je to, to obdobie prázdnoty. No a toto, toto sú tie poholy, ktoré vlastne tuto aj v tej modlitbe nakoniec podľa toho, ako ty žiješ, tak takú aj tú modlitbu nakoniec máš. Takže keď hovoríš, že si tak akoby plno tak, takých tých, tých úžasných zážitkov, vieš, tak pre teba je to prirodzené. Eh, ale, nie, ale, ale pre ľudí, tak eh, ako keď sa pozriem pozerám okolo, je to čoraz menej, sú čoraz ano. nespokojnejší. Ale vieš čo, vieš čo je zaujímavý, zaujímavý fenomén. Vieš, eh, ja teda mám, možno, že som pozitívne naladený <laughs> dnes viacej, neviem. To podľa mňa je zákonité. To by, to by, podľa toho by sa mal spoznať kniaz. Uh, ale tak není to vždy tak. tak no, musím, samozrejme. To, samozrejme. to zase povedať, lebo to by nebola pravda. Uh, moja žena bola v útorok, myslím to bolo, bola u nás v Petržalke taká ekumenická pobožnosť. Ja som tam teda nebol. Katolíci a evanilici mali teda takú spoločnú nejakú pobožnosť v jednom katolickom kostole u nás v Petržalke. A <laughs> e, vždy sa patrí, vieš, je to na tej spoločenskej úrovni, že potom ten domáci farár e, zavolá tých e, proste farárov a tie celebrity z tej inej církvy na nejaké ešte také posedenie. Takže ešte potom, potom po tej pobožnosti teda tam sedeli. No a bolo to teda v takom, teda v jednom katolickom kostole, kde bol nejaký mladý kaplán a tento chlapec e, hovoril v tej debate, že vieš, církev samozrejme neustále hľadá cesty, ako osloviť mladých ľudí. To je proste normálne. No, pochopiteľne. A buduje štadióny, buduje, ja neviem čo proste, e, buduje nejaké centra komunikácie, neučí ľudí, ako, ako sa zdieľať, ako riešiť konflikty a čo ja viem čo všetko, e, kde sú pingpongové stoly, kde sú ja neviem čo všetko, chápeš? Všetko komunitný život. Vieš, akože pre tých mladých ľudí a je to fajn e, všetkým, ktorí sa to, lebo vždy sa to, aj ani toto sa nevždy darí církvi, ale kde sa to darí, tak je to akože, je mnoho takýchto centier, či už katolíckej našej, alebo aj v iných církvách vybudovaných. A tento mladý chalan, ktorý teda je e, čerstvý nejaký absolvent teológie, čiže odhadujem, že môže mať tak do 30, e, tak hovorí, že vieš, v dnešnej dobe toto všetko mladí ľudia majú majú to kdekoľvek. Majú to, však to neponúka len církev, samozrejme, to ponúka kdekto. Ale že to, čo církev dneska mladí ľuďom ponúka a že, na čo začínajú ľudia reagovať, mladí ľudia, je, že, si, že sa s nimi rozprávaš. A ja túto skúsenosť, e, vieš, bez toho, aby mi, e, som to e, počul to ako svedectvo, ja ju mám celý život. Že ja som, vieš, ja nie som showman, ja som nebol ani nejaký extra športovec, ani nejaký showman, že by som vedel vytvoriť, vieš, niečo, ja neviem, nejaké, nejaké zaujímavé e, divadlo alebo čokoľvek, nikdy som toto nevedel. Ale pamätám si, že hlavne keď som tu pôsobil, som tu 6 rokov v Bratislave, ale a bolo to aj inde, kdekoľvek som bol, že najväčší zážitok som mal, že ľudia prišli, a ja som sa musel naučiť ich počúvať. Vieš, tak to tebe ako psychologovi nemusím vysvetľovať. A zdá sa, že, e, že e, teda o čom to svedčí? Že ja verím, že Boh nás nejako stvoril. Dal nám teda, ako ty vravíš, e, proste nejaký program pre život. Naprogramoval nás, že ja neviem, do 6 rokov si naučíme naučíme si zavezovať šnúrky na topánkach a naučíme sa s prepačením kakať, e, teda už e, tam, kde, sa, kde to patrí <laughs> a tak ďalej a tak ďalej, tak tieto základné veci, ktoré sú najdôležitejšie v živote a, a tak ďalej. Vieš, a ten život takto prebieha a keď sa tento, e, tento poriadok toho, čo nám Boh dal, nejako naruší, tak ako je dneska narušený, že 20-roční alebo 30-roční ešte odkladajú stále dospelosť, tak, e, tak niekde sa to vypomstí, vieš. A, a zrazu ja ti zistujem, že, vieš, vymýšľame programy, vieš, círka vymýšľa program. A ja mám nakoniec aj synovca, ktorý má 18 rokov, bude mať. A, a mám okolo seba takýchto ľudí a oni prídu a oni sa ma pýtajú na veci, ktoré sú úplne samozrejme, pre mňa sú úplne samozrejme, chápeš? Že, že teda to nehovorím teraz o mojom synovcovi, ale hovorím o iných mladých ľuďoch, že, že vieš, že mám dievča a tak vnútorne cítim, že už ona by mala byť jediná v mojom živote. Že tak, tak nejako sa mi zdá, že by to takto malo byť lebo dneska to tak asi není, vieš, že dneska tá promiskuita je asi oveľa väčšia ako teda, ja nechcem ani fantazírovať. Je, je počet sexuálnych partnerov väčší, áno. E, ne, ne, nemyslím si, že musí byť enormný, ale je proste väčší. A, ja hovorím, áno, že predstav si, že tak som jednému mladému uh, uh, chalanovi povedal, predstav si, že teraz Duch Svetý ti toto povedal že normálne, že konečne si našiel ženu, dievča, ktoré bude pre teba na celý život. A že keď to tak urobíš, a že keď sa takto rozhodneš, tak nájdeš neuveriteľný pevný bod vo svojom živote. A on sa, a on sa čudoval, že áno, že takto, že... No hovorím, áno, ale hovorím, vieš, tak Vieš, oni sú, oni sú už tí mladí tak zagebzení, že hovorí, no ale vieš, možno, že nám to v posteli nebude klapať, alebo ja neviem, že si nebudeme v nejakých veciach rozumieť, že ona bude chcieť takého psíka a ja nebudem chcieť psíka. Hovorí, vieš čo, to sú také, také hlúposti, ktoré vôbec nerieš. Ty keď sa rozhodneš, že, chce, že toto je ona a že to je na celý život, tak Boh to tak požehná, že bude šťastný. A že to, že máte e, rozdielne názory, E, v takýchto veciach. To, to nie sú zásadné veci, to sú úplne akože tie maličkosti. A to som teda e, z pohľadu dnešnej relácie by som mal ešte povedať a nájdeš nebo na zemi. <laughs> no, to hovorím ako príklad, že e, to, čo ti chcem povedať, že, že podľa mňa pán Boh nás, e, že, že e, to, čo nám Boh dal do vienka, vieš, keď stvoril človeka, tak to sa vôbec nezmenilo len tu akými si vonkajšími komerciou, ja neviem, kultúrou, ktorá tu funguje a ja neviem, čím všetkým proste, o čom by sme sa mohli do nekonečna rozprávať, tak, eh, tak sa to nejako, nejako zatemnilo a, a hovoríme tomu sekularizácia, odbožstvenie, ja neviem, čokoľvek tomu môžeme hovoriť, ale je to odklon od normality. No, no nakoniec a, áno. A, ona sa, a to prirodzene, mne sa zdá, že sa to prirodzene tak či tak vráti, <laughs> vieš. Že ani netreba o to niekedy, možno, možno, možno ani až tak bojovať. No, e, vieš, že e, ak je niečo nesprávne, tak je časovo obmedzené a v konečnom dôsledku to niekedy skolabuje a bude musieť prísť nejaká alternatíva iná. Hmm ktorá, ktorá tie veci ponapráva a príde ti taký spätný, rá, e, spätný ráz. A že to bolo vidno aj s komunizmom a tak ďalej, tam, kde No, veď, kde inak ako históriu chyby, hovoriť, a, a tak ďalej, no. Jasne. Ale vieš, že <clears throat> to, to s tým, s tou plnosťou toho Boha, veď to ti máš tak, že, že e, my sme sociálne tvory. A a v psychológii máš sociálne emócie a vzťahy. A teraz e, ten, ten sociálny, tie sociálne emócie ti môžu buď nastúpiť tak, že, že majú bližšie k tomu zvieraciemu, že k tým, takým tým základným emóciám, kde, kde, kde si proste užívaš a, a, a, a, a užívanie také akoby egoizované ťa nakoniec akoby uh, odlúči od tých ostatných a ty potom nakoniec v tých sociálnych emóciách strádaš a asi sám. A to je to, čo som hovoril. Hmm. No, alebo, alebo ideš cestou vlastne posilňovania tých sociálnych emócií uh, a uh, potom ťa to uh, k tým druhým naopak približuje. A tie sociálne emócie sa ti môžu potom metamorfovať, keď im dáš náležitý myšlienkový obsah až k morálnym emóciám. A tie morálne emócie vždy majú nejaký rozmer presahu, niekde, kde sa presahujeme. To, to ide práve do opačného smeru, vieš, že keď máš tie základné zvieracie emócie, strach, hnev, slasť a tak, no tak e, to majú aj zvieratá a to, to, to ťa tak uzatvára v tom tele a v tej telesnosti a odlučuje ťa to od toho božského a nakoniec zostaneš sám a prázdny. Lebo to pominie všetko. Môže si mať slasť, ale ona pominie a ty si potom smutný, chcel by si ju mať zase, ale už ju nemáš. Mm. A máš pocit pominutia tej slasti. Ale na druhú stranu, keď ideš od, od tých sociálnych emócií k tým morálnym, tak to môžeš prísť k tomu presahu až vlastne k tomu Bohu, že máš uh, sociálnu emóciu a vzťah až k niečomu neviditeľnému. Hej. Tam sa to vlastne metamorfovalo, prešlo to e, k tým presahom až k, až, až k tomu božskému. A, a tam ti to je presne naopak, že tam pri morálnych emóciách máš pocit, keď sa na ne akoby obratí, že oni majú charakter toho väčšného. Oni ti dávajú plnú tú saturáciu celý čas, lebo majú práve rozmer tej väčšnosti. No a, a toto je taký poznávací znak, že ak sa tý, tá spoločnosť je čoraz, majú ďalej a ďalej k sebe tí ľudia, tak oni vlastne idú nevyhnutne cestou toho odbošťovania a spozemšťovania a egoizovania. Hej? A to presne dnes vidíme. A to je cesta k strádaniu. A preto tebe to prípada ako kniazovi, vieš, celý život si sa o to usiloval, čítal si tú Bibliu, ti to prípada také prirodzené, aj tá spoločnosť, ktorej si vyrastal ešte za socializmu, bola ešte oveľa viacej kolektívnejšia, aj tá morálka bola taká konvenčnejšia, ale dnešní mladí ľudia, to sa všetko ponarušovalo a oni zrazu majú ďaleko k sebe a potom ty zistíš, že pre nich je normálne vzácnosť, keď im venuješ pozornosť. Keď im vôbec niekto venuje pozornosť. Mm-hmm. Všimni si to na obyčajnom rozhovore. Sa ľudia dnes rozprávajú, ale oni sa nepočúvajú. Oni sa alebo presviečajú navzájom, e, že, že to musíš ako presvedčiť toho druhého a o tom svojom pohľade a tak. Alebo rovno sa prekrikujú. To, to, sú dnešné televízne debaty, to už je len prekrikovanie, skákanie si do reči. ado, yes. Nikto nepočúva. A to máš, to máš tú symptomatiku, že, že tí ľudia vlastne sú ďalej a ďalej a nakoniec nevyhnutne aj osamelejší, lebo sú bezbožnejší. A, a mladom, mladým ľuďom to samozrejme, že chýba, keď ich niekto počúva, ale tak akože vieš, tak skutočne počúva, že sa zaujímaš o to, že čo tam v tom jeho svete je, tak pre nich je to nesmierna devíza. To je dôležitejšie než všetky tie pingpongy a, a vieš, v tých podivu, vonkajšie aktivity. Zrazu áno. <laughs> a, to je, a to je tá Božia vôľa, ktorá sa tu deje proste na tej zemi, ako sa deje aj v nebi. Tak... No, ale mali by sme my ísť, poďme lebo, ďalej, poďme lebo ďalej. Sme, máme skoro 30 hodinku za sebou. <laughs> Ešte sme parejne ani nezačali podľa plánu. Asi dneš, dnešnú asi štatistiku nedodržíme. No dobre, poďme k, teda k tomu veršu Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Hej. Toto som ešte chcel tiež povedať, že lebo tu, tuto bude mať špeciálny význam, že e, ty keď si čítaš, že v Nemčine povedzme aj, aj, aj Bibliu, aj, aj teda očenáša, tak ono to, to, ono to ti je také zaujímavé, lebo tam sú jemné nuancy, že zistíš, že, vieš, že môžeš mať aj ten preklad toho slovička je ten istý, ale väčšinou tie iné národy ho môžu chápať jemne ano, inak. Áno, jasné. A ty zistíš, že tam môže byť aj iné rozmery, a iné svety vo vnútri. liche brod denný chlieb, takže... No, no, no napríklad. No, no, no, toto je, toto je, toto je mm, práve na tomto verši je také ti zaujímavé, že, že spomína sa teda chlieb. A, a že čo to je za chlieb, vieš, že, že, a teraz, keď máš eh, takú, taký ten pól akoby toho zosvedčenia, tak ten najzavší pól ja vidím v tom, že si človek predstaví, že a ten chlieb, že to je vlastne akoby ten fyzický chlieb a to niečo je nejaká metafora, ale, ale vlastne ide o tie naše potreby, aby boli a teda ten chlieb je taká, taký ten archetyp tých potrieb a ten najzahší ešte, ešte kde to nie je čistý ateizmus je, že, že teda aspoň, aspoň teda prosíš s tým vedomím, že to nezávisí len od teba že, že tam je tá morálka, že tam je ešte ten presah, že si nezostal sám v sebe, mm. že však ty sa postaráš a keď sa ty nepostaráš, tak vieš čo, tak nebude. Hej? Mhm. A, ale máš ten chlieb taký, taký ten relatívne fyzický. Hej? No a teraz, <laughs> ale potom je tá otázka, že dobré, ale kde to môže ísť ďalej? Kde sa môžeme ďalej posunúť? Mm. No tak ma zaujíma ten, ten, práve ten význam, lebo tam tie to mysterium v, v prekladoch, e, epiúzia, e, ten každodenný, čo my máme. Tak vidíš, že Nemci majú... E, e, Degliche, brod. No, no Luther teda má. No, že to je vlastne de, de, denný, no ale Den. je to také... No, ale dôležité je... Neviem, neviem, chlieb na každý deň. Chlieb na každý deň, no. Teraz Asi. dôležité je to slovíčko, to uh, uh, práve epiúzia, Uh mhm. -huh. lebo tam ti v tých origináloch, ešte čo sú tie úplne najskoršie papírusy, čo máme, fragmenty, tak tam tie použité práve toto slovičko, ktoré ale je novotvar. Vieš, že nebolo v grečtine bežne používané, a je, je vlastne použité len na tých dvoch miestach a v, v evaníliach, len práve pri očenáši a v, práve v tom Matušovi a v Lukášovi. A nie inde. Potom ešte je, je, je, je použité v trochu inom tvare v skutkoch, ale vlastne v tej dobe, čo, sa, čo teraz e, ako e, sa hovoria analýzy, teda robia analýzy, eh, také tie lingvistické, tak sa ani to slovičko bežne nepoužívalo, že ten človek, čo teda to napísal do toho Evanielia, ten písateľ, použil novotvar. a to ti je také zaujímavé, lebo ti to otvára ten priestor, vieš, že, eh, že, že čo sa tým vlastne myslí, tým každodenným. Eh, na aramejčinu si sa nepozeral. Vieš čo, práve že tam nie, nie je taký Uh, nie je taký... No Ježiš to povedal po arabejsky. A, a, áno. No, a teraz Matúšovo máš jediné aramejské. A potom... to, by, to vidíš, no keby som bol vedel, bol by som sa, vieš, nie som ja samozrejme nejaký fil, filolog, ale bol by som sa na to pozeral. A teraz z toho sú aj potom, vieš, vo vulgáte, práve z toho slovička, lebo to, má, to máš epi a, a, a úzia, a teraz že, že čo to vlastne znamená. Takže vo vulgáte sa, sa to prekladalo ako že supernaturálny chlieb. Akože na, na, nadprirodzený chlieb. No a samozrejme potom si, čím si môžeš pomôcť? No tak, keď vidíš, že ten písateľ tam použil novotvar, a aj ten prekladateľ, že že druhá vec je aramejsky, samozrejme sú také, že tie analýzy, že ako to bolo v áramečine, ako je to v blízkych jazykoch, povedzme v sírštine a tak podobne. A tam ti nemáš takéto to slovičko, čiže, eh, čiže vlastne potom je to také trošku mysteriózne, je tam taký oblak, aj sú rôzne teda preklady. A čím si teda pomôžeš? No pomôžeš si nakoniec teda tým, že čo to teda v akom kontexte sa v kresťanstve hovorí o chlebe. Že? Ty ideš takou teológiou na mňa. <laughs> ja, som, ja mám tak, niečo iné som chcel, myslím, že iný ale, Ale nevadí, nevadí. Nie, nie, nie, nie, nie, len pokračuj, nechcem, te, prepáč, som ti skočil. Nie, nie, nie, však ja, ja vlastne akože som len chcel smerovať, že, že, že, no do, do, že dobre, môžeš mať akože každodenný, ono, ja si osobne myslím, že všetky tie významy, ktoré sa tam núkajú, aj tie, aj tie konštrukcie, že čo, čo vlastne E, tam tí jednotliví prekladatelia rôzne verzie akoby ponúkajú, hoci teda ten každodenný je taký naj, akoby najčastejší preklad súčasný, ale každý, všetky tie významy, oni, každý má taký podľa mňa, že to má svoju logiku, že aj keď to dáš dohromady, lebo, lebo tu je také práve to mysteriózne, lebo mne ti z toho vychádza, že to uh, jednoducho musí súvisieť práve s tým, čo máš uh, vlastne v Jánovom evaníliu, hej, o tom, že čo, čo je chlieb, že ja som nakoniec v chlieb. V 6. kapitole. Áno, áno, áno. Ježiš hovorí, že ja som chlieb života. Ja som chlieb života, áno. Čiže Uh, ja, ja, tu, ja tu mám aj také, že, kde sa, že, že aké sú tie, jednak teda najbežnejší preklad je teda ten denný, daily po anglicky napríklad, teglich po nemecky, u nás každodenný v Slovenčine. Potom až teda vo vulgáte ten nadhmotný supernatural sa používal. Vyslovene to slovo tam je použité? Áno, áno, áno. Tuto je, že... Počkaj, ti to poviem. Uh, ale ani to sa v latin, ani v latinčine sa to slovo nevyskytovalo, že su, super, uh, super substanciálen, ktorý použil Super je, je, Hieronym. Hej. Mm-hmm. Čiže, uh, čiže to je taký tiež, to tiež hovoria, že to tiež nebude zrovna prirodzený preklad, ale, ale niečo tam bude akoby naznačené Hlada. s tým presahom, že hľadáš, že tam je niečo viac vieš, vo vnútri. Hey. Potom, čo tu máš, že uh, nevyhnutné pre existenciu, je taký, akože, taký skôr opisnejší preklad, alebo že pre budúcnosť, že budúci chlieb, alebo tak. A, taký, čo nedôjde, čo je ako väčší chlieb. A taký, čo ešte sú také minoritné, že, že, že taký, čo je našim akoby bohatstvom. A to, keď sa zamyslíš, ono všetko z týchto akoby významov, že... Áno, je to vždy taký pohľad, ktorý e, niečo ponúka. Také, také rôzne pohľady, vidíš tam, že tam je niečo spoločné, vieš. A chcel som upriamiť poslucháčov, že, že špeciálne v tomto verši je ten preklad taký trošku, práve pri tomto slovíčku, je taký trošku, treba tam rátať si s tou mierou voľnosti, že tam je, a, ale to je dobré, lebo to človeka tak nutí hľadať. Vieš, že, čo sa ty myslí? Hej, hej, vieš čo, ja ti, je, pre mňa je to úplne nová, nová vec, ktorú mi hovoríš, poviem teda bez nejakého tohto, že uh, ako keby som sa vzdával. Vieš, lebo e, my sme na teológii sa učili, že sú v novej zmluve, teda v tom origináli, v, tej, v tom kojné, tej, tej krečne, ktorá sa vtedy používala, Aha. ale v ktorej potom bola napísaná nová zmluva, tak sú tzv. hapax legomena. Vieš, a to sú teda slova, ktoré sa použili len teda v novej zmluve, že sa bežne nepoužívali. A toto je ten prípad. Ale to, ale, no, dobre, dobre, však ja, ja to nechcem spochy, ja to no však áno, ale, však ale, ale nás to nikdy, uh, o tomto nám nikdy nepovedal, že, že aj toto slovo každodenný chlieb, uh -huh. že je apach s legovinou. To nám nikto, to nám náš profesor Gábriš, ktorý bol podľa mňa excelentný uh, proste vo svojej dobe na Slovensku, podľa mňa, ak nie najlepší, tak jeden z, úplne, úplne určite patril medzi dvoch, troch najlepších grečtinárov na starú grečtinu e, na Slovensku a podľa mňa aj v Európe bol proste špička. Toto nám nikdy nehovoril, vieš. On keď nám, on keď nám e, ale teraz, e, vieš, takže pre mňa je to také, vieš, že teraz sa mi otvára taký akoby myšlienkový svet. E, my sme, ja som študoval v dobe socializmu a oni, tí naši profesori, oni, oni samozrejme neboli e, vnútorne ako teologovia kolaboranti, samozrejme nejakým marxizmom, oni nehľadali nejakú koexistenciu s marxizmom, aj keď na navonok sa tvárili, že sú tam styčné body, ale, <clears throat> ale oni ti boli všetci náboženskí socialisti. Eh, aby som vysvetlil poslucháčom, náboženský, socialisti, náboženský socializmus vznikol eh, v podstate v 19. storočí, keď eh, pápež Lev XIII vlastne, vlastne sa postavil proti soci, socializmu, ktorý vtedy vznikal, vlastne marx, marxizmu, marxizmu, ktorý vtedy začal ovplyvňovať robotnícke hnutie a on vytvoril takú taký akoby kresťanský socializmus, ale e, potom v tom našom protestantskom prostredí e, boli teológovia, to boli ako Ragaz, brať, e, otec asi Blumhartovci a tak ďalej a tak ďalej. Nechcem teraz tu dejiny proste akože e, tuto zaťahovať do toho. A oni teda začali, oni hovorili, že naozaj tá robotnícka trieda v tom 19. storočí bola utláčaná, bola diskriminovaná a že úlohou cirkvi je pomôcť tej robotníckej triede, aby, aby, aby získala dôstojný život a že nemôžeme to predsa nechať na ten eh, vulgárny eh, marxizmus, ktorý je ateistický, ktorý je protikresťanský a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. No, teraz to hovorím veľmi všeobecne. Ale čo chcem povedať? Ten Lev 13 mal, e, vytvoril sociálnu náuku katolickej cirkvi a tá dodnes má veľmi silný, silný vplyv, vieš, v katolickej cirkvi je stále prítomná, ale najsilnejšie sa prejavila v Latinskej Amerike. A v Latinskej Amerike e, v 60 50 60 rokoch minulého storočia e, vznikla tzv. teológia oslobodenia to boli takí, takí uh, niektorí, keď poviete meno Gutierrez alebo Leonardo Boff, tak to sú takí akože známi protagonisti. A títo ľudia hovorili, ako ja môžem byť poctivý kresťan, poctivý kňaz, poctivý biskup, prípadne, keď e, vidím, že na jednej strane sú ľudia, ktorí ma, e, sú nesmierne bohatí a na druhej strane sú ľudia, ktorí zomierajú od hladu tak mojou úlohou ako kresťana je bojovať o sociálnu spravodlivosť. Oni v podstate ako zobrali e, to Marxovo učenie, vieš, ale samozrejme zostali kresťanmi, samozrejme zostali veriacimi ľuďmi a práve tento verš z, e, z očenáša, chlieb náš každodenný daj nám dnes, bol ich akoby heslom, e, vieš, ako marxisti mali, že proletári všetkých krajín zbojte sa, tak títo náboženskí, eh, títo teológovia oslobodení v Latinskej Amerike mali chlieb každodenný, každému človeku <laughs> dostatočnej mier. No niečo v tom duchu, no. Tak asi to nehovorím celkom ako korektne a presne, ale naozaj to tak bolo. A, a my, e, v tej protestantskej, evangelické alebo kalvinskej teológii to veľmi silne rezonovalo. A e, my na Slovensku sme mali týchto e, týchto prívržencov tohto náboženského socializmu ešte pred nástupom komunizmu, pred februárom 1948, taký pán biskup Koštial, takže evanelici pozdravuje vás, pán biskup Koštial bol e, naozaj takým otcom náboženského socializmu v našej cirkvi, e, veľmi slušný, veľmi človeka, ktorý sme milovali ako, ako mladí ľudia a ja som bol hrdý na to, že nás ordinoval, ale on mal hlboké sociálne cítenie. Takže, <laughs> vieš, je, že ty keď mi teraz povieš, že, e, že to slovo každodenný, ktoré my máme, alebo vezdejší teda v tej kráľ, tom kráľickom preklade, ako sme sa my ešte naša generácia, áno, teda, áno, ako nás, naše staré mamy učili, tak <laughs> proste, proste ja neviem, ja som prvýkrát počul, že to bolo Ja, ja som bol samozrejme tiež rovnako prekvapený, ale je to logické. Teraz ja som to nemusel úplne presne povedať, nie som ten, vieš, že ktorý by sa venoval teraz grečtine a fundamentá a tej starej, áno, vieš, tej No však ani ja, samozrejme. Tak ale, som ale, ale vidíš no. už len, že, že keď máš tie kralické, že, že, že tam máš to vestejší, áno. Hej, že a, a, to, to slovičko to slovičko sa pýta, lebo ono ti vlastne hovorí, je to prídavné meno. Áno. A, a je v, tej, v tom origináli, v, tom, v tej kojnej gre, gre, grečtine, je to teda Súvisí to s tým chlebom? Je to v akuzatív? Epiúzia? Áno. slovo, epiúzia. E, epiúzion. Epiúzion, áno. No a je to teda v akuzatíve mužského rodu a je to v rovnakom páde, ako je ten chlieb, čiže evidentne to súvisí s kvalitou toho chleba. Ale aj keď, aj keď pomíne, že ja neviem, som mohol byť nepresný a tak ďalej, aj tak, keď nad tým rozmýšľaš, tak si musíš položiť otázku, že no dobré, že prečo ten chlieb? Vieš, že, lebo chlieb, a si povieš, áno, že ono, to, ono ti to v prvom, v prvom približení prípada nesmierne logické. No, čo je lepším symbolom jedla u nás, než chlieb. Ale to však to... Vieš, a, a jedlo to máš V mnohých kultúrach to no, samozrejme ale, tak. tak by si mal povedať, že dobre, tak chlieb, ale... A prečo nie aj vodu? <laughs> a, a vieš, a vzduch dýcháš a teplo potrebuješ. A teraz zistíš, že ko, kopu veci ty vlastne potrebuješ k životu. Hej? Že prečo len teda ten chlieb? A nakoniec, keď nad tým ako, takto akoby e, e, že rozmýšľaš, že, že to ne, ne, nesobereš to, lebo vieš, že keď e, tu tým, že žijeme v tom kresťanskom prostredí, tak každý to počuje v detstve toho očenáša. Hoci dneska už možno ani nie, ale no, tie, tie, tie, tie dnešné deti, ale, ale vieš, keď ti to tak ujde v tom detstve, tak to považuje za také samozrejme a potom sa od toho tak ťažšie odstupuje, vieš? A, mm-hmm. Ale, ale keď, keď začneš akoby tvoriť si tie myšlienky o tom, tak, tak začneš tak ti to just príde k tomu, že čo to je toto prídavné, že aký ten chlieb má byť, lebo, lebo prečo práve chlieb? A tam nevyhnutne prídeš k tomu, že, že dobre, že chlieb, že áno, že musí to byť niečo, akoby archetypálne, čo, čo ku nám prichádza. A ešte to prosíš toho Boha Otca, že daj, daj nám dnes a, a, a teraz e, si, si potom mm, si musíš povedať, že dobre, ale, ale to nejako musí súvisieť s tým chlebom z toho Jána a a tak je dôležité si potom povedať, tak poďme že... Na to, poďme, na to, poďme na to, že čo, čo je jasné? No, no počkaj, teraz, aby sme trošku napínali dobre, dobre, máme, dobre. máme polovicu za sebou, čiže poprosíme poprosíme Borisa, Borisa o... nech nám pustí skladbu a my tu takto necháme to mysterium také trochu pootvorené, nech si posluchači trochu rozmyslia a budeme ich napínať. reláciu e, z cyklu o Sviatkoch moderne na rádiu Slobodný vysielač a dnes si hovoríme štvrtýkrát o očenáši. E, práve sme si hovorili o e, chlebe našom každodennom, že teda prečo je v očenáši použité, použitá táto analogia, že čo si vlastne po tým môžeme predstaviť. Takže hľadáme, hľadáme. Ja by som e, pokračoval tým, že sme si teda povedali, že, že v akých kontextoch sa teda používa slovo chlieb v, v, v evanieliach. No a tam máme, tam máme mystérium chleba. To, to, to, už to začína vlastne tým, že, že Židia teda môžu jesť ne, nekvasený chlieb práve vtedy, keď opúšťajú a, Egypt hej, a majú sviatok paschy. To je to dôležité, majú sviatok paschy a natierajú si teda no, dvere ešte predtým, ako prišla posledná rána, tak si ich mali natrieť krvou baránka. A toto bol taký ten vonkajší zvyk. Potom, keď boli v púšti, tak im manna padala z neba, aby, aby sa zasytili teda na púšti, lebo pochopiteľne pod trávy nebolo tých 40 rokov. Čiže tam je to také mysteriózne. No a potom, keď prišlo kresťanstvo, tak prišl, prišla metamorfóza tohto, čiže e, tá krv baránka bola preliata a už teda ako baránka, nie takého toho zvieracieho baránka, ale toho božského baránka. A tým sa dostávame teda k novému chlebu a špeciálne je to teda popísané v Jánovom evanieliu. Takže ja by som, za sa tu tak dohodli, že by som teda prečítal e, príslušnú kapitolu z Jánovho evanielia. Čiže e, je tam najskôr dialog so Samaritánkou, kde teda Kristus e, hovorí, prosím, Samaritánku, aby sa mu dala napiť, nakoniec sa ani nenapije a on práve ponúkne jej e, vodu, z ktorej, po ktorej už nebude žízniť, lebo po tej fyzicky bude. A keď to tak skončilo, že ona odišla zvestovať o ňom, tak prišli teda učeníci a a teda to pokračuje smerom tomu chlebu. Čiže medzi tým ho učeníci prosili, rabi, jedz. On im však povedal, ja mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete. Tu hovorili učeníci medzi sebou, varí mu niekto priniesol jesť? Ježiš im povedal, môjim pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo. Vary, nehovoríte i vy sami ešte 4 mesiace a príde žatva? Hovorím vám, zdvihnete oči a pozriete na polia, že už sa belejú k žatve. Žneč, žnec už dostáva mzdu a zbiera úrodu pre väčší život, aby sa rozsievač aj žnec spoluradovali. Lebo v tom má pravdu príslovie, jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nerobili. Iní sa namáhali, a vy ste vstúpili do ich práce. Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre väčší život a ktorý vám dá syn človeka. Lebo jeho označil otec Boh svojou pečaťou. Oni mu povedali, čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky. Ježiš im odpovedal, toto je Boží skutok, aby ste uverili v toho, ktorého on poslal. Na tomu povedali, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Naši otcovia jedli manu v púšti, ako je napísané, dal im jesť chlieb z neba. Ježiš im povedal, amen, amen, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba, ale môj otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. Oni mu povedali, pane, vždy nám dávaj tento chlieb. Ježiš im odpovedal, ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nebude hľadovať. A kto verí vo mňa, nebude smetný nikdy. No povedal som vám, že hoci ste ma videli, neveríte. Všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil vôľu, e, svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľou toho, ktorý ma poslal je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich skriesil v posledný deň. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Tu Židia reptali proti nemu, pretože povedal, ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. A namietali, Mari to nie je Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme, ako to, že teraz hovorí, zostúpil som z neba. Ježiš im odpovedal, nešomrite medzi sebou, nikto nemôže prísť ku mne, ako nepritiahne otec, ktorý ma poslal. A ja ho vzkriesím v posledný deň. U prorokov je napísané, všetci budú poučení od Boha. Každý, kto počul Otca a dal sa ním poučiť, prichádza ku mne. Nie, že by niekto bol videl Otca, Otca videl iba ten, kto je od Boha. Amen, amen, hovorím vám. Kto verí, má väčší život. Ja som chlieb života. Vaši otcovia jedli manu na púšti a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Na to sa začali Židia medzi sebou hádať a hovorili, ako nám môže tento dať jesť svoje telo. Ježiš im povedal, Amen, amen, hovorím vám, ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nie, aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. To povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume. Takže tu máme príklad, ktorý, z ktorého vlastne vychádza Eucharistia, a kde sa hovorí teda o chlebe a hovorí sa opäť o, o ňom tak mysteriózne. Takže e, keďže ja som teraz hovoril <laughs> nejaký čas, Michal, tak skús teraz ty k tomu e, niečo povedať, že vidíš tam nejaký prepoj práve s tým, s, tým, e, s tou prozbou oče naši? E, vieš, všetko hovorí, že áno. No. Všetko e, nasvedčuje tomu, že to prepojenie tam je. A mňa teda musím povedať, že napriek tomu ma zaráža, že vlastne církev, a to dokonca aj katolíci, ktorí samozrejme pre nich je to ten text, ktorý si čítal z tohto Jána, je teda, e, poukazujú na to, keď e, ho e, zdôvodňujú Eucharistiu, alebo ten výklad, no, ako chápu no. Eucharistiu. Teda. Tak keď príde na očenáš, vieš, tak to prepojenie tam v tej teológii nie je také jednoznačné, vieš, nie je také výrazné, že stále to ako keby sa vracia do tej E, do toho sveta, vieš, že že to, Trošku bližšie k mikrofónu. Á, pardon. Že sme zodpovední za tento svet, že sme zodpovední za to, ako tu bude prebiehať život, za kvalitu života, za to, aby, aby tie sociálne nerovnosti sa tu uh, otupovali alebo zmierňovali a tak ďalej a tak ďalej. Vieš, že, že vždy tento text ako keby naozaj bol taký prísne pozemský, neviem, či som použil dobré slovo, ale mne sa tento výklad páči, čo hovoríš, vieš? Mne sa tento výklad páči a stále myslím na tých mladých ľudí, e, alebo vôbec súčasných e, ľudí, ktorí sú zaťažení tou e, proste komercionalizmou, tým novodobým kapitalizmom, ktorí proste žijú vo svete konzumu, že že mi až tak lúto, vieš, že až teraz <laughs> na konci svojho, svojho eh, farárskeho pôsobenia, tej svojej farárskej kariéry, že si uvedomujem, že, ale možno, že ten čas musí vždy dozrieť, doba vždy musí dozrieť, že e, treba začať ľuďom kázať o tom, že ak chcete byť, e, prežiť naplnený život, ak chcete nájsť to, po čom túžite, ak nechcete byť neustále smedný a hladný, pretože samozrejme e, to je známa vec, že keď človek e, e, niečo, po niečom túži e, proste v tej komercii, že chce mať nový mobil, chce mať nové auto, chce mať nové topánky, ja neviem čo. A keď to konečne má, tak po dvoch týždňoch aj tak spokojný není a chce zase, zase čosi iné. Tak e, že ten Ježiš vám to dá pretože ak budete, kto je moje telo a pije moju krv, tak získa väčší život. No proste, ja, ja nesom schopný citovať tieto texty takto rýchlo, hlavne teda v, v tom ekumenickom preklade, ale to je jedno. E, proste to prepojenie je tam jasné. To prepojenie je tam jasné. Ale pravda je taká, že, že problém súčasných církví, denominácií, poviem to tak radšej, e, problém dnešných denominácií je, že sme úplne pohltení tým, aby sme vysvetlili tomuto svetu a presvedčili tento svet o svojej pravde. To, čo ty hovoríš, že dneska sa ľudia prekrikujú, e, eh, presviečajú, no nemusia sa vždy prekrikovať, ale sa presviečajú, že vieš čo, nie tvoja pravda, moja pravda. Nie to, čo ty hovoríš, ale to, čo ja hovorím. Vieš, a, a my sme v tom naplno. My sme v tom naplno. Ja to, ja to, ja to, ja to neustále vidím a vieš, a mňa to, mňa to vyrušuje. E, čím ďalej, e, mňa to vyrušovalo celý život, ale musím povedať, že som to nikdy e, ako keby nemal tak tú zásteru, vieš, ten akoby úplne odhalenú, ale čím ďalej, tým viacej si uvedomujem, že Veď e, ja nemusím s, s, e, e, sa hľadať argumenty, ako presvedčiť ľudí okolo seba, mojich priateľov, možno, že aj sympatizantov, že, lebo ne, ne všetci sú nepriatelia poči církvi, že proste, že moja pravda, ktorú ja tak hájim už ktorá tu je 2000 rokov, alebo 3000 rokov, no 3,5 tisíc rokov, ja neviem, kedy bol na Sinaji uh, bolo dané desatorom, ono 3,5 tisíc rokov, že proste, že, že to je ono, že to je to pravé orechové. Ale že mám tak žiť, že to je tak. Že to je tak. A to, eh, to si eh, podľa mňa, a ku mne to, čo si teraz ty prečítal, ten starý text, ktorý samozrejme poznám, samozrejme ho poznám, ale musím, e, musím povedať, že takto ku mne prehovoril. A ešte jednu vec ti poviem, že ešte e, v úvodzovkách problém tohto textu. Častokrát sa tento text, vieš, on je tam spojený aj s tým nasýtením zástupov. Áno, áno, to logicky k tomu patrí. No. A, takže vieš, takže sa povie, však ten Ježiš si tam posadil tých ne, teda Matúš hovorí, že najprv to bolo, že to bolo dvakrát, že najprv to bolo 4 tisíc ľudí, potom 7 tisíc ľudí. E, na to samozrejme existuje výklad, že raz to bolo pre Izrael, raz to bolo pre celý svet. E, dobre. Ale vieš, takže, takže stále sa, vieš, stále sa nám to v tej teológii vracia, že áno, toto je také ako fajn, a že toto, e, ale stále to súvisí s tým pozemským chlebom, teda s tými že máme tu starosť na tomto svete sa postarať, aby sme tu prežili normálny život, aby sme mali vždy všetko, čo potrebujeme k životu. To by som vedel citovať aj Lutera, e, ktorý to takto vysvetľuje. Ale teraz, e, takže, takže, takže vieš, že e, zdá sa, že to je jeden pohľad, že pokiaľ je to na nás, tak treba sa postarať, aby ľudia tu prežili normálny život, aby nehľadovali a nezomierali od hladu. Ale že to, čo Ježiš ponúka, je, že nám dáva väčší život. Že e, je to zahalené nejakým e, naozaj mysterium, ktorý ja neviem presne verbalizovať. Pravdepodobne, e, teda ak niekto tie slova pozná, tak výborne. Ja ich teda nepoznám Eh, ale že samotný príchod Ježiša na túto zem, eh, že bol teda, že v plnosti času Boh poslal svojho syna, eh, ktorý, <clears throat> ktorý, ktorý svojou obeťou na kríži, že obetoval svoje telo, vylial svoju krv, a že keď ja tomu uverím, že sa mi otvára, otvára cesta teda k, k otcovi, že to je, to je úžasná vec. A nemusím tomu presne, nemusím e, vedieť presne to vysvetliť, ale môžem to prežiť, vieš. Že môžem to prežiť. A ty si to, ja ešte si pamätám v tých prvých reláciách, keď sme teda spolu boli, e, niekedy, neviem, už, už je to celkom dávno, už je to teda nejaký čas uplynul vtedy, tak si hovoril, že e, problém e, dnešného človeka je aj ten, že sme tak zahlušení tou možno, že aj to vedou, technikou, ja neviem čím všetkým proste, že už nemáme otvorené srdce pre ten cit, vieš, preto, preto aby sme to srdcom alebo nejakým, nejakým takým citom teda, asi, asi citom, ne, neviem, či dobre hovorím, pochopili. A, a zdá sa, že to treba, aby sa to k tomu vrátilo, vieš, aby sa, aby sa to vrátilo k tomu, že, že, že milujem Ježiša. No, eh, a tým skončím, aby som aj tebe nechal priestor. E, zaujímavé je, že hovoril som o tej teológii oslobodenia v Latinskej Amerike, kde pravdepodobne teda tie e, proste sociálne rozdiely boli obrovské a možno, že aj sú, ja neviem, je to e, tie priepasti v niektorých tých krajinách a že teda hlavne tí katolickí, ale už aj charizmatickí, aj protestantskí teológovia na to teda mocne reagovali. Ale ono sa to potom zvrhlo, vieš, tá teológia teolo e, oslobodenie sa zvrhla do toho, že e, častokrát potom zobrali naozaj e, kalašníkovi a začali strieľať tých bohat. Čiže vyslovene marxistická revolúcia. revolúcia z toho vznikla. Uh, uh, myslím, že v Nikarague to tak bolo a ja neviem, kde ešte proste, nepoznám až tak tie dejiny. Ale teraz ti v Latinskej Amerike vzniká obrovské náboženské hnutie, E, ktoré prezentuje Ježiša a to ti môžem aj tie linky, možno, že nejako, však není to problém e, sa k tomu dostať, e, kde zrazu toho spievajú radosne o tom, že áno, že, že otvoril som si Bibliu a si ju čítam a tam je Ježiš Kristus a ja sa z toho teším a radujem, že ho poznám a že sa teším. Úplne také, vieš, ako malé deti. Vieš, to príde také ako, ako evanílium pre malé deti. <laughs> Vieš ale cítiš z toho takú radosť, také, vieš, a do toho také tie úplne také, až také jehovistické obrázky, vieš, pána Ježiša, ako je taký namalovaný a všetko je rúžové, vieš, také ako milé, krásne, čisté, vieš. No, proste také, no, zdazlivo komerčné, ale také, také, také radostné, vieš. Nebojujeme, tešíme sa, že Ježiš je s nami, vieš. A mení to naše životy a my sa tešíme. Vieš, to je také zaujímavé. Vieš, a to, to určite... A to je možno v tom. To určite súvisí s tým, že, že keď, si, keď si pozrieš, že ako sú šťastné spoločnosti, tak keď, keď si pozrieš západnierov, tak my tu máme blahobyt, ale teda šťastný nie sú. <laughs> a, a vieš, ktorá, ktorá oblasť na svete je taká tá najšťastnejšia? Ja som počul, že kde si v Afrike, že to braje ale sú, sú také akože ostrovy v tých rozvojových, ale akoby ten najväčší celok sú je Latinská Amerika. Práve. Latinská Amerika. Sú také, že ja neviem, Butánci. Mm -hmm. a, a zväčša sú to takí, kde práve, že nemáš tú rozvinutú civilizáciu západného typu. Alebo ju máš takú skôr menej. Takže v tej Latinskej Amerike ja to vidím tak, že ako sa tam ten, ten španielsko-portugalský element tak rozšíril, že, že tam trochu tá Európa stará, tá st konec stredoveku nechala takúto otlačku a, a zmýšľalo sa to samozrejme s tým domorodým e, indiánským obyvateľstvom. Takže e, e, tie kultúry tam, oni žijú tak jednoduchšie, ale, ale, ale zase majú taký pozitívnejší vzťah k životu. Na druhej strane sa ľahšie potom do, do cieľi tá, tá, tá nerovnosť sociálna, tá tam je extrémna, samozrejme. Hey, no, príde to k revolúciám. Nakoniec, hej, hej, no tak Kuba. tie revolúcie sú, v e, Latinskej Amerike je známa nakoniec hey, revolúciami hey. tiež. No, no ale keď, keď sa vrátim, tak ja e, to vidím tak ako kompozične, že to ti je také zaujímavé, že keď si pozeráš, tak najskôr je teda tá Samaritánka, stretnutie s ňou, a ona, ona je úplne nelogické, lebo najskôr teda Ježiš vysmedne, poprosí o vodu, ale, ale ten dialog skončí presne opačne, že, že ona tam dokonca aj ten čbán nechá, ani napiť mu nedá. A on jej práve ako povie, že ale ja mám inú vodu pre teba. Hmm. A že, že keď... A teraz to dôležité, že keď uveríš, hej, a, a ide tam ten dialog, že ona sa opýta, kedy by som mala uveriť a, a teda, ale vy ste vy ste Židia a vy tam uctievate v Jeruzaleme a my na vrchoch a on, on, on je poveno, ale, ale praví ctitelia uctievajú v duchu a v pravde. Hej. A ona potom, toto ju akoby presvedčí, ona, ona skonštatuje, že ale on je teda Mesiáš. Ježiš ju presvedčí. A šťastná odíde on e, vlastne jej hovoril, že, že teda jej dá napiť také vody, ktoré, z ktorej nevysmetne. A výsledkom je, že ona uverila a išla o ňom vlastne hovoriť tým Samaritánom a, a, a, ešte, a ešte prišli a tam mnohí uverili v neho. Vieš, a toto je to, tu vidíš, že, že, že to pitie vody je dávané do kontrastu s vlastne s emóciami, ktoré sú, ktoré sú spojené s tou vierou. Že, e, a ja som aj hovoril, že, že, metaf e, e, že metaforicky hovoríme o emóciách ako o kvapalinách. že sa vzdúvajú vlny, zalejú ťa tie emócie mm -hmm. a tak. A môžu byť horúce, alebo môžu byť studené, až mrazivé môžu byť tie emócie taký je tam akože široký, široký rozsah, ale ako o kvapalinách. A, a, a, a nakoniec teda e, Kristus aj povie, že zo mňa tečú, potečú prúdy živej vody. Živej vody hej? Mm. Kto uverí vo mňa. A toto hovorí žene a ženy sú prirodzene také emocionálnejšie. Ale aby som sa vrátil k tomu chlebu, potom hneď v zápäti, ako odíde, Samaritánka, tak oni sa potom čudujú, že sa bavil so Samaritánkou, lebo však Židia sa so Samaritánmi nestýkali, lebo mali takú, to vlastne ani neboli neboli... E, boli si tak blízky, že sa až nemali radiť. To bolo aj iné, lebo... <laughs> no, ale boli by sme. Lebo tých Izraelčanov vlastne odvliekli a privliekli tam e, iné, čiže tam aj... sa zmiešali. Sa, sa zmiešali, čiže to tam aj pokleslo na morálka, tak, ale... Dobre, ale prídu teda tí jeho učeníci a zase ide rovnaká schéma, že oni mu po, prídu, lebo však oni boli hľadať akože niečo na jedenie, tak mu povedia, že rabi jedz. A on im hovorí, a, a zase sa to dostáva do, do, do kontrastu, on im hovorí, ja mám jesť pokrom, o ktorom vy neviete. Čiže to, ako jej povedal, že ale on má inú vodu, z ktorej nebude žízniť, tak im zase hovorí, ale on má in, iný pokrm. Mhm. A a, a čo je tým pokrmom? No tak môjim pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo. A tým sa dostaneš k tomu, že, že vlastne keď hovoríš o pokrme, tak zrazu prichádzaš k vôli, že musíš konať tie skutky. Takže on im, im potom hovorí, neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre väčší život a ktorý vám dá syn človeka. Hej a oni sa ho potom spýtajú akoby nelogicky, ale, ale vlastne v skutočnosti to má tú vnútornú logiku, že a čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky? No lebo, lebo vlastne akoby pochopili, že to, čo je ten chlieb, že súvisí s tými Božími skutkami, že, že, že, že, že týmto smerom to ide. E, a, a, po, a, a potom im dáva ten príklad, že nie Mojžiš vám dal jesť chlieb z neba, ale môj otec vám dáva ten pravý chlieb z neba, pretože Boží chlieb je ten, čo zostupuje neba, z neba a dáva svetu život. Že to je ten Boží chlieb. A, a, a tam prejde, keďže on zostúpil z neba. Tak hovorí, ja som chlieb, kto prichádza ku mne, nebude hľadovať. A teraz toto je dôležité, že že všimni si, že, že jej hovoril, že nebude žízniť, nebude smetná a im hovorí, že nebude hlado, nebudú hladovať a, a čo musí ona, ona, ona musí uveriť a oni musia prísť ku nemu. To prísť ku nemu, to nie je len nejaké fyzické prídenie, ale to vlastne znamená, že, a, a, že, že že vlastne majú konať tie skutky, že majú byť v, akoby v ňom hej, a z neho ich konať tak, ako on koná nie svoju vôľu, ale, ale vôľu svojho otca. Takže e, vôľa moja, o, vôľa mojho otca, hej, on posiela teda všetci, všetkých, ktorí prichádzajú ku Kristovi, tých posiela otec a vôľa otca je, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal väčší život a ja ho vzkriesím v posledný deň, že k tomu to smeruje, že nakoniec on tie skutky smeruje k tomu, aby, aby teda vzkriesi ľudí v posledný deň. Ja som chlieb života, toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som ten, ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dávam, je moje telo za život sveta. Čiže ten hlavný skutok, na ktorý prišiel. Obetovať sa, aby mohol zostať svet živý. A e, to je ten skutok Boží, najväčší. A teraz oni teda toto nechápu ešte vtedy samozrejme, lebo tak sa pýtajú, ako nám tento môže dať jesť akože svoje, svoje telo. Mm-hmm. Nechápu to. A ani dnes to ľudia nechápu. Povedzme úprimne, že, že táto pasáž je taká veľmi ťažká. Že, bo no čo si pod ňou predstaví? Že, no dobre, však ja by som aj chcel. Ale že čo to teda je to jesť e, telo a piť krv? Eucharistia? No, no, že čo to je? A my protestanti Eucharistiu, vieš, e, ne, e, my Eucharistiu nepríjmame. <laughs> si, ale, sa ale... Vyzli, si sa z toho vyvliekol, ale tuto to máš vo svetom texte. Ja som... No, ja, uh, Luther, Luther, Luther, Luther no. ponúka nejaké riešenie, samozrejme. Musíme aj zažartovať, samozrejme. No a teraz, uh, a teraz pozor, na, na, končí to, tým sa dostávame na ten koniec, čo, čo som hovoril tú kašku. Kto je moje telo? a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. A toto je to, čo je podľa mňa to, čo si tam treba predstavovať, že, že ktorým smerom to zhruba ide, že, že Kristus ostáva teda Eh, v otcovi, jeho otec ho poslal, on činí jeho skutky, zostáva teda v ňom, lebo nehľadá tú svoju slávu, ale, ale činí jeho skutky, ktoré nakoniec svedčia o ňom, že jeho otec poslal. Hej? A tak on žije teda z otca. A toto isté o, o oktávu nižšie vlastne musí platiť aj pre, pre nás vo vzťahu teda ku Kristovi, lebo aj ten, čo mňa je, hej, bude žiť zo mňa. Čiže to, ten život z Krista je vlastne to, čo, čo, čo, čo nakoniec jeme. Hej, a to je vlastne ten kríž, ten chlieb, ktorý jeme, to je to telo, ktoré je za život sveta. Hej. Vydané za hriechy sveta. Tak. A, a kto proste ako chce s ním kráčať, musí niesť jeho kríž, že v tom je akoby to, to, to pomáhanie, že to, to ukrižovanie v malom, že, že Kristus to urobil akoby tak všetkým na očiach v takom tom monumentálnom obraze, že zomre na kríži a my to môžeme robiť v tom malom, že teda pre tých druhých niečo robíme, robíme tie skutky, že nerobíme tu, nehľadáme tú svoju slávu, nerobíme to pre seba, pre svoj egoizmus a na úkor druhých, ale vlastne to robíš pre tých druhých. Že sa vzdávame svojho egoizmu. No a, a to nakoniec je to sociálne. Že keď sa pozrieš, že čo dohromady vytvára tie vzťahy, tak nie je to ten egoizmus. Je to práve to, čo si ľudia navzájom pre seba urobia. To vytvára komunitu. A dostávame sa k ďalšej časti očenášu. No, Odpustám viny naše, ako áno, my odpúšťame Tak prirodzene tam k tomu smeruje, ale aby som ešte vlastne to tak akoby nech to tak akoby uzavrieme, že, že chlieb náš každodenný daj nám dnes tak tu akoby ponúkam tým posluchačom, že, že, že môže tam byť viac a, a malo by tam byť viac. Že, naozaj, že chlieb sám o sebe no, vieš, dá sa povedať, že si, po, si zober, že čo je to vlastne chlieb, čo je to potrava. My jeme kamene, že ne, ako nerasty že fyzickú mŕtvú hmotu takzvanú. My jeme alebo rastliny, alebo teda živočichy, ale tie živočichy jedia tie rastliny, že nakoniec všetko to je pri tom rastlinnom živote a, a čo je to teda to, čo tam jeme? Že prečo? Čo je toto iné, čo majú rastliny, čo nemajú nerasty? A zistíš, že ten základ tej potravy je v tom, že tie rastliny majú fotosyntézu. Príjmajú svetlo zo slnka a to svetlo vďaka teda e, CO2 a vďaka teda chlorofilu a týmto, mm. týmto ako, tým rastlinným bunkám sú schopné s, s vodou e, vlastne premeniť na kyslík. Čiže, čiže spoja CO2 s vodou, ale na to, aby si to spojil, potrebuješ to svetlo. Čiže slnečné svetlo pomôže vlastne vyrobiť cukor a uvoľnia kyslík, ktorý my potom dýchame a ten cukor z toho si vybudujú celú tú stavbu svojho tela. Alebo väčšinu. A tie prvé rastliny, ktoré boli, tie nepotrebovali zem. Vieš, v mori máš rastliny a tie nepotrebujú zem potrebujú rastliny svetlo. A toto je základ rastlinného života, že, že, že, že z hora prichádza z neba svetlo, tie rastliny ho premenia na hmotu, my to potom zožneme, tie špeciálne rastliny zožneme, máme z toho múku, zakvasíme, buď alebo nezakvasíme, alebo zakvasíme podľa toho, že ktorý chlieb robíme a máme z toho ten chlieb. Ale z tom chlebe sú nakoniec tie sacharidy, ktoré my keď jeme, tak to sú tie sacharidy, ktoré sú toho slnečného povodu, že, že tam je niekde to slnko potrebné. Že už aj tu vidíš, že ten chlieb, aj keby si to zobral vyslovene fyzicky, aj ten fyzický chlieb má v sebe niečo mysteriózne. Svetlo. Niečo, čo prichádza z neba a to je to svetlo. Ale tuto vlastne to a zjavne ide ešte ďalej. Je to vlastne k tomu, že, že, že teda ja som chlieb života a, a že my máme prichádzať ku Kristovi, to prichádzať ku nemu a to je vlastne žiť v ňom a činiť tie skutky, ale to sú ktoré tie? Jo? No to sú tie nakoniec tie otcové skutky a to je vlastne nakoniec tá otcová vôľa a tu vidíš tú akoby ten presah za ten, na, pre zmenu, na ten predchádzajúci verš. Buď vôľa tvoja a tu sa ti to akoby začne premieňať na ten chlieb. Aha, oň prosíš, aby teda si ho dostal dnes. Hej. Tam niekde ja vidím akoby tú, tú cestu, ako ísť ďalej, ako e, cez ten, že nemať ten verš len taký sfyzičnelý, ale, ale mať ho taký plnší, oveľa plnší a, a nakoniec, vieš, kam vedú tie skutky? Nakoniec vedú k zázrakom. Sa môžu stať zázraky. Urobíš skutok a proste ľudia sú prekvapení, že čo všetko sa stalo tým jedným skutkom. Lebo keď si v tej Božej vôli, tak ty nerobíš ten zázrak, že si ho urobil ty, ale ty sa postavíš do tej božskej vole, ktorá tečie tými svetmi a, a cez tie všetky proste bytosti. A keď sa správne postavíš, tak sa udejú veľké veci. Hej. Moja viera je e, o trošku ešte, ešte menej aktívna. <laughs> e, teda e, vyžaduje ešte menej aktivity ako, ako možno v tvojom prípade Eh, ja verím, že som natoľko slabý, že bez eh, toho Kristovho zásahu eh, nedokážem nedokážem proste dosiahnuť spásu. A že to, čo ja musím urobiť, je, že musím uveriť, že on naozaj ma môže zmeniť, že ma môže uh, Eh, učiniť svojim dieťaťom, že im môže dať väčší život. Čiže moja aktivita je v tom, že, že príjme vo viere, že on naozaj je môjim vykupiteľom, že je môjim spasiteľom a že mi dáva akoby na podnose ten väčší život. Ten obraz, eh, teda to není obraz, eh, to prirovnanie, E, tej fotosyntézy, že vlastne že bez toho svetla nemôže vzniknúť e, rastlina e, a bez rastliny, keby nebolo rastlin, rastlinstvo, tak samozrejme nemôžeme žiť ani my. Žiaden živočík by nemohol žiť. Tak je úžasné prirodanie, vieš? <laughs> Lebo to je zaujímavé. Ježiš hovorí o sebe ako o chlebe, a ja teda verím, že uh, kto je moje telo a pije moju krv, má väčší život. Čiže, čiže hovorí o... <clears throat> E, ja verím, že hovorí o tom, že musíme prijať to, čo on priniesol, aby naplnil otcovú vôľu, že teda on a otec jedno sme a tak ďalej a tak ďalej. E, ale Ježiš teda hovorí o sebe ako o svetle, že ja som svetlo sveta. sveta no. Eh, a, to, a, a pri tej súvislosti ma napadlo, vieš, to Janovo evanílium je úplne iné ako tie tri, Uh, eh, tak uh, eh, na to netreba nejakú ťažkú logiku. A teraz rozmýšľam, vieš, že ten Ján údajne, keď písal to svoje evanílium, bol staručký, vraj mal už vyše 90 rokov a v podstate on tam, uh, on tam zachytil niekoľko takých príbehov, ktoré mal s Ježišom a, a ktoré považoval za dôležité, aby ich napísal pre nás. A je tam ten príbeh o tej Samaritánke, je tam ten príbeh o nasýtení a o jedle, je tam príbeh o svetle a samozrejme ešte pár príbehov, potom je tam dlhý rozhovor, ako sa Ježiš hlúči so svojimi učeníkmi, je tam to skriesenie Lazara ešte, ktoré to delí akoby na tie dve časti. A samozrejme, ten koniec je teda, e, má v zásade rovnaký ako tí ďalší e, traja evangelisti. A vieš, e, je to, je to väčší zápas človeča, ktorý musí každý, nakoniec každý akoby individuálne vybojovať sám sebe na tej svojej úrovni, na svojej úrovni poznania a schopnosti a ochote otvoriť sa Eh, ale, ale to Janovo evanilium to ponúka. Eh, ten príbeh Samaritanky vieš, sám o sebe je fascinujúci. To, že Ježiš tam sedí, je obed, no tak viem si predstaviť, však eh, možno, že si aj ty bol niekde, niekedy na Blízkom východe, že čo to znamená byť o 12. na slnku, tak to je úplná, úplná pohroma. Ešte pri Jakobovej studni. <laughs> áno, áno, to proste. O, o, a prichádza tam s prepáčením e, žena, ktorá si zaslúži to najväčšie opovrhnutie, lebo, lebo už má šiestého, tuž 5 ich mala a už má šiestého muža, takže ide tam práve v tom čase, aby, aby sa, lebo všetci ňu opovrhujú. No však samozrejme, že ňu opovrhujú. A teraz e, Ježiš je Žid, ona je Samaritánka, tak prvý problém, oni nekomunikovali, oni sa nenávideli. Druhý problém, muž nikdy nerozprával so ženou. Nikdy. Ak, tak je len za prítomnosti jej muža. Vieš, to proste, to spoločenské konvencie nepripúšťali. To proste, to bolo, to bolo, to bolo nemožné. A ona muža nemala, mala len akoby... A to nebol jej muž, samozrejme, no, tak no, to bol len no, nejaký... Áno, dneska to, dneska, tomu, e, dneska to je jedno, dneska to neriešime, ale v tej dobe... Teda, to, ale to, inak, no. Že, vôbec, že, že ju vôbec neukameňovali, no. Tak to je, to je samé o sebe zaujímavé. Mnoho takýchto, vieš, aj takýchto vecí tam je. Ale Ježiš je svetlo. Je obed, žiari slnko a Ježiš je svetlo a ponúka je vodu života. E, teda končí to tým, že je ponúka uh, e, tu, uh, lebo je v ňom žriedlo tej živej vody, prameň vody života ja, ja to ti bolo ešte tak, že ona tam prišla s žbánom a ten tam nakoniec nechal a <laughs> išla, išla bez neho naspäť. Lebo, lebo sa napila sa. Áno, veď to. Veď to napila je sa z tej vody. To je, to je tá krv nakoniec. Áno, pravda. áno. A, vieš, a, je tam, a je tam ešte aj to, že ona je vlastne polopohanka. Vieš? Áno. A <clears throat> už nebola teda práva židovka. A pre nás e, ľudí teda nežidovského pôvodu, pre pohanov, Eh, je jediná alternatíva, ako eh, teda podľa našej kresťanskej viery, ako dosiahnuť eh, tú, dostať sa do tej otcovej priazne a dosiahnuť tú spásu je uveriť, že Ježiš je chlieb života, že je svetlo že je dvere, že je pravda, že je cesta. Všetko to ego Amy, to ja som, čo teda ja tam myslím 11 krát to Ježiš o sebe hovorí. Všetko sú to veľmi dôležité veci. Takže to je úžasné. Úžasný príbeh. Úžasný príbeh, no. No. A Židia, vieš, a tí chlapci, teda, tí, tí, pardon, tie učeníci, uh, oni boli Židia a oni potrebovali oni, oni nepochybovali o Bohu, nepochybovali o, o otcovej voli, nepochybovali, že Ježiš je, že Ježiš je syn Boží, ale, ale potrebovali otvoriť svoje srdce. Potrebovali sa najesť z toho chleba. Daj sa z toho chleba. A najedli sa. Nie vtedy, ale najedli sa nakoniec. Tak to je, to sú zaujímavé veci, eh, čo ty vravíš, ale ale vieš, ako, ako tá Božia vôľa, oco, teda pardon, ocová vôľa aby to bolo, to je asi presnejšie teraz povedať, je úžasná. Že, chápeš, že ja sa môžem tešiť a radovať ako malé dieťa, ja neviem, čo to je presne fotosyntéza, e, neviem, ako prebieha. Ja samozrejme viem, že chemici alebo, alebo, alebo biológovia to vedia samozrejme presne pomenovať, ale teším sa, že to tak je, a že to je, to je zázrak, ktorý Boh dal. A že to tu je. A pravdepodobne, ja neviem, e, či teraz hovorím prav, e, správne, že vlastne v mori ten plankton, ktorý sa takto ako množí, to je tiež vďaka fotosyntéze, áno? Tam sú, tam sú... Či je tam aj niečo iné ešte? Morské riasy hlavne. Uh mhm. -huh. Tie z veľkej časti môžu za to, že máme v atmosfére kyslík, ktoré môžeme dýchať. Dokonca väčšinu toho kyslíka stále vytvára ten morský život. Áno. Že to nie je len tak, že stromy, ale väčšinu vytvorí, vytvoria morské riasy. A, a leto, vieš, že ty nakoniec nemusíš vedieť o tej bunke a že teraz tam ti bol taký ten zázrak, že, že, že, že ti vzniknú tie rastlinné bunky, lebo ty si to môžeš hovoriť jednoducho, že tak daj rastlinu do tmy, niekde stále v tme, a no, môže, ju polievať, ale bude v tme. Že čo sa stane? No tak ti postupne umre. Lebo prečo? No lebo ona potrebuje svetlo. Rastlina bez svetla ti umre. A môžeš mať živočichy, ktoré žijú v tme. No vydržia tam, ale ale to ti, je, to ti je možné vďaka tomu, že tiež musia niečo žrať a nakoniec e, vlastne dýchajú aj, aj kyslík. A to ti máš ešte také zaujímavé, že rastlina či cez deň robí fotosyntézu a e, pod, na tú fotosyntézu potrebuje ten oxid uhličitý a výsledkom je to, že, že z nej vychádza teda e, kyslík. Ale v noci, keď nie je to svetlo, tak ona sa mení na E, na tvora, ktorý vlastne dýcha kyslík. Čiže, čiže akoby dýcha tým našim spôsobom, že kys, kyslík príjma, z CO2 vy, vypušťa. Ale v okamihu, keď začne svietiť to svetlo, no tak v tom momente sa prepne, prepne a, a, a, a, a, a buduje si a nakoniec je z toho ten cukor, ten sacharit, mm. Hm. aj glukóza. A, a tu vidíš, že že toto, toto je ten zázrak. Ešte keď, keď si pozrieš na, ja neviem, biologov, že, že teda ako ti vzniklo vlastne ten, ten chlorofil, tak všetko sa ti, akože všetko ti tam nájdu, že sa vyvíja viackrát, že v rôznych časoch sa to mohlo vyvinúť a n-násobne. Vieš? Aj napríklad lietanie n-násobne. Alebo aj videnie na súž bolo viackrát. To, to, to netýkalo len, že by to bolo jedenkrát. Ale o, tej, o tomto jave, že ti vznikne tá, tá svetlocitlivá bunka, tá rastlina, tak oni nevedia, že by, že by bol len nejaký iný prí, prípad, len verí sa, že pravdepodobne bol len jeden. Hej? Že už na tom vidíš, že to je tiež také mysterium, že sa to nestalo opakovane. A bez tých rastlín by sme boli nahratí. To keď, keď si zničíme rastliny a hlavne tie morské riasy, že otrávime moria, tak, e, tak to bude ťažké pre nás. A zdá sa, že týmto tempom ideme veľmi rýchle. Že zatiaľ sme, zatiaľ sme takýto hlúpi, no. Zatiaľ, no, tak to robíme. Zatiaľ sme takýto hlúpi, no. No, čiže Neviem, že či teraz e, začínať uh, ešte ďalší verš, keď neviem, máme neviem, ani tri štvrte. Počkaj, ešte pozriem, že či tu nemáme nejakú otázku. Zatiaľ tu mi Boris nič neposlal, tak ja neviem, asi by sme mohli tak postupne aj skončiť na prednešok, keďže sme mali len jeden verš. Tak. No, je taký, je taký čas, že pustiť sa do niečoho, tak to iba nakúsneme. A e, keďže sú otázky, 15 minút máme ešte teda, hej, relatívne. Uh, 13. 13 minút ešte máme. Takže škoda, že nie je nejaká otázka, no. Ale čo ja viem, však zase nemusíme byť nejaký nejaký zákonnici, že teda, že využiť kompletný čas, no. Čiže e, preto ja vidím, ja vidím ten chlieb náš, a teraz nejaký, <laughs> epi, epiúzia, epiúzion. Epiúzion. že, že to to súvisí teda, pozriem, že, že to súvisí nejako, nejako s tou vôľou, že ono, a z tohto pohľadu, ako som aj hovoril, tie významy, že, že, ja, že super substanciál, že super naturálny, ono ti to má podľa mňa nejaký, ako si ty to pekne nazval, že, že ten úhol pohľadu, že z rôznych strán sa pozeráš na to isté, a že teda ten chlieb tam bude aj zjavne niečo viac e, v tomto, v tomto verši. Že e, má zmysel aj ten fyzický, však ano. že je tam to svetlo nakoniec a aj ten fyzický, aj ten pokrm potrebujeme, ale nakoniec nie z neho sme živí, ako hovorí Kristus. Je tam ešte, vieš, taká zaujímavá vec, že e, teda mohol by som sa nakoniec elegantne vyhnúť tej otázke, Eucharistie a toho rozdielu e, vnímania teda tej večere pánovej u katolíkov u nás. Ale je zaujímavé, že na jednej strane teda e, to katolické chápanie tej Eucharistie je naozaj takéto supranaturalistické, že teda beria, že ten kňaz, keď vyriekne tie slova ustanovenia, takže sa tam tá transubstanciácia pre, e, deje teda a že teda potom on už ponúka to telo Kristovo e, tým ľuďom, ktorí prichádzajú teda na to príjmanie. Ale je v tom, je v tom taká, taký, taký e, teda my evanilici veríme, že, že Kristus, e, keď vierou príjmame ten posvetený chlieb a víno, takže vstupuje Kristus do nášho života, že vierou to príjmame teda, že, tá, že že samotný, tie, tie elementy sa teda nepremenia a že je to otázka teda iba našej viery. E, ale je zaujímavé, e, že dýcha z toho pohľadu, vieš, vieš že, že tento výklad, vieš, také tie ťažkopádne scholastické stredoveké výklady, vieš, a to boli zápasy a boje samozrejme, rozbijali si hlavy kvôli tomu e, naši, e, naši otcovia v stredoveku, že e, z tej ťažkopádnosti dýcha čosi, že to dusilo ten život. Vieš. Že dusilo to, toho, te, toho Krista, ten živý chlieb, vieš. Že ten samotný fakt, že môže kňaz zobrať nejaké elementy, akýkoľvek kniaz, akýkoľvek církvi, a ich ponúka, vieš, tak e, ako ja rozumiem, že inak to nejde. Inak to nejde, hej Inak to fyzicky, keď to chceme nejako urobiť, to nejde. E, manna nepada z neba ako, ako židom teda na púšti, ale, ale, ale vždy v tom prerazí, vieš, taký ten ľudský, takéto, také ľudské, vieš. Nechcem povedať rovno egoizmus, ale také ľudské, že bez nás to nejde. Vieš. Taká tá moc. Vieš, bez nás to nejde. Vieš. A to je, Vieš, no tam je pokušenie. No, je, je obrovské pokušenie. Vieš, ja si pamätám, ja si však niekoľkokrát som to za svojej praxe farárskej zažil. Uh, vieš, je za určitých, uh, e, určitých okolností možné, aby v našej cirkvi som mohol uh, učiť nejakých ľudí, ktorí mi pomôžu pri tej večeri pánovi. Povedzme, je veľmi veľa ľudí, Takže vyslovene z takých pragmatických dôvodov, e, technických dôvodov, tak poviem, že bratu, ty si taký hodný toho, tak sa postav tu vedľa mňa a budeš dávať oplat, lebo u nás sa dáva však aj víno mm-hmm. pri večeri pánovej. A ľudia to vedia, že taká možnosť je, no. Ale drvivá väčšina ľudí to odmieta. A tak ty si farár, tak to k tebe patrí, však čo to, to, to je také, čo si posvetné, tak to do toho my nechceme. To je ako ten jeden pohľad. A ten druhý pohľad je, vieš, zase taký, že sú ľudia, ktorí vedia, že to je možné a cítili by sa aj slobodní, aj hodní, však je veľa schopných a, a veľmi hlboko veriaci a tak ďalej a tak ďalej e, ľudí, ktorí by to mohli byť. A vieš, a, ale je to po farárov, že ale vieš čo, ty nie, je, no. Však ja som to, no, ja som to. A, ale vieš, ale všetko toto, čo teraz hovorím, tak dýcha takouto, že ten Pán Boh predsa tak trošku nás potrebuje, vieš. Že predsa len trošku nás potrebuje. A, a nie je to pravda. A vieš, a to, a to, to si videl aj, aj, aj medzi apoštolmi, že tam dohadovali, že ako byť proste najväčším, že sedieť, ja neviem, po pravici. Hej. Áno, áno, a, že ty vieš, Jakub a, a, a na, to, na to hneď, hneď prišla studená sprcha, že, e... že, že ten, kto najviac staral o tých najmenších, vieš, že a, seď, e, a že... Ten je z vás najväčší. Počúvaj, tam je, tam je vlastne, vidíš, to, to, je, to je dobré. Nesmierne dôležité si toto pripomínať, aby to elitárstvo nepresakovalo potom. Áno, aby, aby sa tlmilo, lebo ono presakuje. Ty máš byť príkladom, vieš, a to isté pre kráľov, že má byť prvý medzi rovnými, že, že on, on vedie a má, má byť ukážkou práve vzorom, že on najviac slúži, nie že najvyšší, vieš. Ale tam je, vieš, ten ja, tá matka tých synov Zebedov, Jakuba a Jána, ke, keď prosí Ježiša, však nech ti sedia to je kráľovstvo po pravici, lavici, Hovorí, a či môžu piť z kalicha, z ktorého ja budem piť? Áno, a to, to, lebo to o tom to je. No. A, ah, že... A, že môžeme, no tak výborne. Tak už to, teraz to už parafrazujem samozrejme a doťahujem. Tak aj Píri, však Jakuba popravil Herodes Antipas. Ja síce ako jediný teda nezomrel e, mučenickou smrťou, ale zomrel vo vyhnanstve. No. Tak no. to je... No, no, no, no a teraz vieš, že ja napríklad, vieš, ten rituál, keď máš, eh, že naozaj to vidíš akoby až v tom, v, tom, v tom chlebe a naozaj v tom víne, že máš tú oplatku ako symbol chlebu, tak on ti akoby manifestuje to akoby do tej fyzickej skutočnosti tú, ten, ten, tú vnútornú analógiu. Vieš, čiže isto, ono isto. je to podľa mňa potrebné a zvlášť pre deti, vieš, že ty nebudeš to vysvetľovať, že ako to je, ale len pre nich to pôsobí ten obraz, čo ty robíš. Samozrejme. A keď si v súlade s tým obrazom naozaj, že, že máš tú vieru a, a, a, a tak, tak potom akoby piješ, že naozaj to, to no tá, tá viera, je to presne tak, ako to hovorí, že to, to musí z teba, to musíš byť skrz náskrz tým preniknutý, že ne, nezaváhaš, že, že proste veríš. A, a to isté aj pre tie činy musí platiť, že, že tak, tak robíš, vieš, že ja, ja s tebou plne súhlasím, že tú najväčšiu čas aj tak neurobiš ty, lebo však takýto sme malí my. Hej. Ale na druhej strane ten svoj malý dielik, síce maličký, ale musíme pridať. Mali by sme pridať. Že, áno, že, áno ne, nemali by sme len pasívne čakať, a, a, že, že čo nám, že, aké pečené holuby nám padnú. Pavel, Pavel to hovorí, teda ne v tejto súvislosti, ale hovorí, že na svojom tele e, akoby to e, doplňam e, to Kristovo utrpenie, vieš. No. To hovorí, že, že máme byť e, tým vzorom, vieš, že ak sme Kristovi nasledovníci a sme postavení do služby, E, však ako Pavel do tej apoštolskej služby postavený, tak e, samozrejme e, stávame sa ľuďmi, na ktorých, cez ktorých potom ľudia vidia aj ten Boží obraz. To, to je nepochybné. No, to je nepochybné. Čas nám uplynul, takže prichádza e, naša tradičná chvíľa pre modlitbu. Dobre. Tak poďme na to. Oče nebeský, ty, ktorý si stvoriteľ neba i zeme, e, chválime ťa, zvelebujeme a oslavujeme ťa a vyvyšujeme tvoje sveté meno za všetko, čo si urobil pre tento svet, ale urobil aj pre nás ľudí, pre nás hriešnikov, aj pre nás osobne. Ďakujeme ti za to, že poslal si svojho syna, aby e, završil e, dielo nášho vykúpenia spásy, že je to ten pravý chlieb a že je to ten pravý pokrm, ktorý potrebujeme, aby sme aj my nakoniec mohli žiť s tebou v tvojom kráľovstve. A ďakujem ti za to, že je to pravda, že môžem tomu veriť a že môžem to prežívať. A tak ťa prosím, aby si ty v tomto chaotickom, rozbúranom svete, kde si ľudia mysleli, že budú už, hádam, natrvalo mať e, nejaké materiálne e, výhody a budú sa mať skvelo a dobre. A že toto všetko teraz, keď sa e, nejako stráca, keď to všetko sa kolíše a, a otria sa v základoch, tak ťa prosím, aby, aby si obrátil opäť pohľady tohto sveta, aby si mu dal milosť, aby mohol obrátiť svoj pohľad k tebe, aby u teba našiel ten, e, opäť ten základ pre svoj život, e, pre tú dobrú cestu životom tak ťa prosím o veriacich, o neveriacich, o všetkých ľudí. Prosím ťa, aby si nám zachoval mier. Prosím ťa, aby ak naozaj sú na čele tohto sveta ľudia, ktorí konajú neuvážene, nerozumne, možno bláznivo, tak aby si eliminoval teda uh, ich, uh, ich myšlienky alebo ich činy. A tak ťa prosíme, aby si nám dal prežiť aj pokojnú túto noc a viedol nás ďalej životom. Amen. E, ďakujeme e, bývalému emeritnému e, evangelickému farárovi Michalovi Zajdanovi. <laughs> Ďakujem, Petr. Vieš, je to stále niečo, na čo si zvykam, že som emeritný evangelický farár, ale je to teda tak a teším sa, že som znovu mohol túto chvíľu stráviť s tebou. Verím, že to bude ešte mať pokračovanie a verím teda, že si aj táto naša relácia našla svojich poslucháčov a no proste ďakujem ti, že som tu mohol byť a že, že si si ma ja, teda vybrala, že ma akceptuje ako svoje sparring partner. Ja som veľmi rád tomuto dialogu. Čiže ďakujem, že si prišiel aj dnes. Lúčim sa aj teda, hoci s neviditeľným, ale Borisom z bansko štúdia. No a ďakujem e, posluchačom za pozornosť. E, Peter Marman, meno moje. Do počutia zase na budúce.